ikaze muri mwese mutetabiri radiyo isanganiro ndabahene ikaze amakuru yo kuri uno wa mbere nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amatora y'abahuza yo ku mitumba no mu makaritiye yose agize igihugu cy'u Burundi ariko araba kuri uyu wa mbere mu ntara ya ngozi hakaba havuga y'uko hari abakuwe ku ntonde z'abitoza mu makomine ya nyamurenza na busiga bakabagiriza abakuru b'imitumba kwandika gusa abo umugambwe sendede fdd mu gisata cy'indero umwaka w'ishuri wa na mirongo na kabiri ushira wa bibiri na mirongo na gatatu watanguye kuri uno wa mbere mu gihugu cy'u Burundi ku mugwa mukuru wa Gitega amashuri abiri kuri yamaze gutangura ibyigwa nko ku ishuri ry'akarorero rya Musinzira kuko tuza kwibwirwa na mugenzi wacu Arthur Kavabushi nk'uko byama ya mbere twabateguriye na buca n'ayandi y'inkino ku n'itangwa ry'impapuro zemeza ku umuntu yemerewe guhagarikira inkino z'amahiganwa atandukanye ya tekibolo serafina kizimana niwe atuma amajwi abashikira kuri mikoro muri kumwe na ornera muco abo bagiriza abakuru imitumba kwandika abo mu mugambwe sendede fitede gusa bagasaba ababijejwe kurenganurwa bamwe mu bakuru imitumba bavuga ko hari bimwe mu bisabwa basanze badakwije ibihakanwa n'abo banyagihugu ntitubaza apolina muzagara muri komine nyamurenza y'intara ya ngozi abantu bashika mirongo ibiri barandikiye umunyamabanga ntayegahezwa w'iyo komine basaba kurenganurwa abo banyagihugu bahagiriza abakuru b'imitumba kuko kuri wa mbere ari hayo matora ab bagasaba kurenganurwa bakareka umuntu wese abishoboye akitoza bose bavuga ko ibyo abakuru b'imitumba basigura ko basanze hari ibyo badakwije mu bisabwa n'amategeko atari vyo na gato ibyo bikanavugwa no mu mitumba ya zone makahaba ya komine ngozi n'ahandi buramatari w'intara ya ngozi akaba yari yasabye ko bo kwandika bose atakuvangura byavuye bidakurikizwa nk'uko bivugwa n'abo bidoga ingozi tonari muzagara radiyo isanganiro n'amakuru tubandaniriza mu gisata cy'ubutungane bunwanisha abantu batatu barasabye ikigongwe k'umugaragaro ku mabi bakoze mu rw'imogo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu hamwe n'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu hari kuri w'imana kuri paruwase Gatolika ya busoro muri komine bweru mu ntara ya ruyigi mu birori by'isabukuru ubutungane n'amahoro byatunganijwe na diyoseze ruyigi Blaise Nzeyimana umwungeri wa Diocese Ruyigi ahamagarira abarundi kwama bashira imbere ukuri ngo kuko ariko kuzotuma babana neza nayicegera turongoye mu bwo kumenya ukuri no kurekuranira CVR Clement Noel Ninziza amenyesha ko kuko kunwanya nyako kudashoboka igihe hatabayeho ugusabana ikigongwe mu Ruyigi Jean Claude Nshimirimana bamaze kwemanga uruhara bagize mu bwicanyi be no mu guturira amazu mu rwimo rwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu be no mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu abagabo babiri bo ku mutumba gasenyi muri komine bweru be n'uwundi umwe wo ku mutumba sorero muri komine butezi mu ntara ya ruyigi basabye ikigongwe kuri uyu w'imana mu isabukuru y'ubutungane n'amahoro igira cumi n'umunani yahimbajwe kuri paruwase katolika ya Buso musoro muri komine bweru mu ntara ya ruyigi umwe muri abo yagize ati yaciye bugufi imbere yabo hakoreye ikibi tukabicira ababo tukabicira abazungu bagomba gahoro imbabazi n'ibishengero bimwe na gutya kugira ngo kuri iyo shitani yatwoheje abakozi b'imana baze kudusengera abaserukiye imiryango yasabwe ikigongwe nabo bagitanze atakujya umunwa akaza mu mahoro naho twogira dute tugakora ibindi bintu byiza bingana gute aharimo ikinyoma hakabamo ubwiyorobetsi murumva yuko bidashobora kuragama ukuri rero niko kuzokwama kuza imbere kandi ukuri kuri mu mpande nyinshi ku izina ry'umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira Clement Noel Ninziza icegera c'urongoye uwo mugwi amenyesha ko ukunywana nyako kuzoshoboka ari uko habayeho gusabana ikigongwe no kuma yakozwe mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi muri umugambi wo kurondera ukuri CVR yifuza yuko ko abo bantu bose batashoboye kuronka akaryo ko gusirura urakoze jean claude nshimirimana mu kanya turatandukira ano makuru mu gisata c'indero isanganiro inama isumba ingiro Huko mwabyumvise mu ngingo nkuru nkuru mwaka w'ishure wa kabiri ushira waibiri na wa 2023 watanguye mu gihugu cose kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa politike aho mugenzi wacu yaciye ku mashure ane ku mashure ane abiri niyo amaze gutangura ivyigwa nko ku ishure ry'akarorero rya Musinzira hamwe n'ishure ryigisha iby'imibano kuri Musinzira ya mbere ni ya kabiri abanyeshure babwiwe ko ivyigwa bizotangura kuri wa kabiri inkuru tubaza Arthur Kavabushi ku mugwa mukuru wa politiki gitega naho umwaka w'ishure wa 2022 ushiri wa 2023 watanguye si hose vyigwa vyashotse bitangura ku mashure ane twagendeye ariyo ishure ry'akarorero rya musinzira naho hari abari bakiri ko barashika ivyigwa vyamaze gutangura n'abigisha batonze ku miryango y'amashure hakaba hamanitse urutonde rw'abanyeshure mirongo itatu itatu aho uwushitse abanza kuraba ko ariko agaheza akinjira ahandi ivyigwa vyamaze gutangura akaba ari ku ishure ryigisha ivy'imibano ekoso aho twahaca bari bakiri mu mashure ariko rero ku yandi mashure nka musinzira ya mbere n'iya kabiri ivyigwa bikaba bitaratangura abana bamwe bakaba bari baherekejwe n'ababyeyi babo baraba ko bashyizwe ku ntonde z'abazoja mu mwaka w'indwi ikindi kibonekeje nuko kuba batatanguye ibyigwa uyu munsi byatumye abanyeshuri bibonekeza ku bwinshi mu mabarabara y'igisagara cya gitega bambaye imyambaro y'ishuri bamwe mu bo twashoboye kuvugana bakaba batubwiye ko batashe kubera batize abo banyeshuri bakaba bavuga ko babwiwe ko ibyigwa bizotanga gutangura kuri ubu wa kabiri araturuka avuga gushyira igitega radiyo isanganiro urakoze Arthur Kavabushi tugume mu ico gisata cindero ngo leta irakwiye kugira kigoro igashigikira gisata cindero ngo kuko hatatera mbere ribaho gisata cindero kitateye imbere Faustin kumana rongo ishiramwe jejwe guhamagarira abarundi guhindura ingendo parsem abivuze afatiye ku bukene bw'ibikoresho bukunze kwibonekeza no gushikirizwa n'abarongoye amashure atandukanye habishikirije kandi mu gihe kuri no wa mbere hatangwa umwaka w'ishure wa 2020 ushira wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu ukurikira faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parisemu ku bijyanye n'igisata cy'indero uno munsi amashuri yatanguye turavuga yuko leta yari ikwiye kugaragaza kigoro kugira ishyigikira igisata cy'indero kuko nyimba dushaka iterambere n'ahandi byaragaragaye udashyize igisata cy'indero imbere nta terambere rishoboka mu gihugu icyo ari cyo cyose kugira ubutunzi butera imbere abantu bikorera utwabo abantu binjiza imitahe haba hari mu bushobozi bw'abantu eh, abantu rero mu gihe badashoboye badafise ubumenyi n'ubwenge bukuye mu gihugu runaka igihugu ntigera gitera imbere urabona n'ibi by'inzahabu byinshi biratunanira gukora ibintu byinshi bikatunanira gukora tekinoloji ikatunanira kubera atabuhinga tuba tubifitiye nibyo mbere n'ibihugu bitunze byadusize birabaje kubona iki gisata umengo nta buryo bukwiye bariko baragiha kandi urabye no mu byavuye muri ya nama rukokoma y'indero iheruka eh, ibisabwa n'ingendo urabona ko bisaba uburyo bwinshi ariko rero twe twaba turatangara kubona indero leta itariko iragira kigoro mu kuyiha uburyo kuko uravye nko muri bije y'umwaka uheze uriya waheze eh, ya leta yari yagiye muri ico gisata c'indero yose hamwe yari miliyaridi amajana atatu na mirongo itanu na zitatu kubona rero muri uyu mwaka hiyongeye ko umuriyaridi umwe gusa miliyaridi amajana atatu na mirongo itanu na zine ayo mafaranga ari make cane mugabo tukabona inafasha uburundi mbere imfashanyo yabo muri ico gisata yaragabanutse kuva ku miliyaridi mirongo ibiri kuja ku miliyaridi cumi n'umunani hanyuma twari dutangara ingene tubona muri iyi bije y'umwaka leta yerekana ko amahirizo twose zo kwinjiza aziyongera ko imiliyaridi amajana atandatu usumba eh, ayo yahora itoze ndetse mu muri izo miliyari z'amajana atandatu mu mu bijyanye n'ivya investissement ni miliyari z'amajana atanu none muri izo miliyari z'amajana atanu igisata cyindero kigoma kibura mwumva twaba turiko dukora gusa ugaca usanga mbere n'amahera aja mu vya investissement mu ndero ntasanga ari munsi ya cumi kw'ijana iyo ayo mahera bahaye igisata c'indero ugaca uraba ingene ivy'indero vyifashe muraba za ntebe abana bigirako muravya ibitabo muravya aba ukabona ko ico gisata kibangamiwe cyane buraca bugacana ayandi mu nkino Ishanga mpuzamakungu y'urukino rwa tekiboro niryo ritanga impapuro zemeza ko umuntu yemerewe guhagarikira inkino z'amahiganwa atandukanye Vitar Yamuremye umunyamabanga mukuru w'ishami rya tekiboro mu Burundi yasigura ko iryo shiramwe ribanza gutanga inyigisho biciye ku rubuga na bumenyi abazikurikiranye bagahabwa impapuro zemeza ko abahagarikizi babanje gukora ikibazo buca nandi nkino na Omer Nduwayo abahagarikizi b'urwo rukino bagabuwe mu mikine vitale yamuremye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya tekiboro mu burundi asigura ko kugira umuntu yemegwe nk'umuhagarikizi wa tekiboro ahabwa uruhushya n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'urwo rukino muri tekiboro hari ibyicaro bine by'abahagarikizi icyicaro cya mbere ni se umuntu ahagarikira inkino zo ku rwego rw'igihugu naho bigira ku buhinga bwa none icyicaro cya kabiri n'icya be umuntu ahagarikira inkino zo ku rwego rw'umugabane w'isi aho oye bigira mw'ishuri icicaro ca gatatu ni ca A ku rwego rw'isi yose naho nyene bigira mw'ishuri akaba n'icicaro c'abanyamwuga aribo bita professionnel navyo ni bigira mw'ishuri uwo munyamabanga mukuru w'ishiramwe rya Techball yongera koko ishiramwe mpuzamakungu rya Techball izo mpusha habanje gukoresha ibibazo kubakurikiranya inyigisho z'uwo murimo wo guhagarikira uwaronse amanota meza akaba ari we yemererwa kugira umuntu abe umuhagarikizi muri Techball ahera ku cicaro ca se bigira ugiye ku rubuga nabyo bigenda uko gukurikira ubwa mbere ubanza kwiyandikisha ku rubuga rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'urukino rwa tekiboro nk'umunywanyi waryo ubugira kabiri uriyandikisha nk'uwifuza kuba umuhagarikizi wa tekiboro kuri urwo rubuga nyine hanyuma ugakurikirana inyigisho ku buhinga bwa none zo guhagarikira tekiboro hakoreshejwe inyandiko amashusho hamwe n'amasanamu uri kuriga urashobora kwipima hari ibibazo byo kwipima wakora inshuro zibiri ukaraba ko ibyo wize wabitahuye intambwe ya nyuma rero uraheza ugakora ikibazo nyamukuru gikorerwa ku buhinga bwa none na cone hakorwa ibibazo mirongo itatu mu minota mirongo ibiri kugira umenye ubwirizwa gukwiza amanota mirongo umunani n'atanu ku ijana ni ukuvuga ugatora inyishu mirongo ibiri na ku bibazo mirongo itatu ubuhejeje kumenya rero baca baguhereza urupapuro rw'ubuhagarikizi uhabwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rya tekiboro kenshi na kenshi inyigisho zitangwa n'ishyirahamwe rya tekiboro ku rwego rw'igihugu ziba ari izo kungurana ubumenyi cyangwa gukarihiriza ubwenge abahagarikizi nk'uko nk'uko na Vitali Yamuremye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe rya Tekball mu Burundi ukuvuga rero nta federasiyo yigisha abanwanyi bayo ibijanye n'ubuhagarikizi kuba bari kubakarihiriza ubwenge bijya byo guhanahana ivyimviro bisanzwe kungurana ubumenyi kuko urumva yuko inyigisho zitangwa na Federation Internationale kandi bice ku buhinga bwa none uretse ku nyigisho z'icicaro ca B na A hamwe n'ico c'abanyamwuga muri iyo mice yose uko ari ine inyigisho zitanga uburenganzira bwo kuba umuhagarikizi zitangirwa ku rubuga ngurukanabumenyi rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rya tekiboro urakoze umera nduwayo n'umuhinga wawe ni hano turangirije ano makuru ariko mu kanya muce mukurikirana amakuru yo mu karere yateguwe na Vestine Butoyi afatikanije na Marie Claire Kazenete Indiane z'ubwoko mu karere ka Kwamut mu ntara ya Kwango mu gihugu ca Kongo zatumye igitigiri c'impunzi kigera ku bihumbi 18 na 184 ijambo ry'umutwe ry'ikinyamakuru actualité.cd kubwico kinyamakuru abahunze ingwano ziri hagati y'ubwoko bw'abateke n'ubw'abayaka muri ako karere ka Kwamut katumye abahunga bava ku bihumbi icumi bakagera ku bihumbi cumi n'umunani na mirongo umunani na bane mu kiringo cyo kuva itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani kugeza itariki icyenda z'uku kwezi urwego rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike rutanga ibyo biharuro rushikiriza ko muri izo mpunzi abagabo bangana ibihumbi indwi amajana atanu na mirongo ibiri n'icyenda abagore n'ibihumbi icyenda amajana munani na mirongo irindwi na batandatu ibijyanye no kwivuza ku Tanzania bose kuba Tanzania bose yarongeye arasaba abavukanye ku munsi iryo tegeko rizokwemezwa abatanzaniya bose bubwirijwe kwinjira mu bigega bitekaniriza kazoza ibijanye no kwivuza Icyo kinyamakuru mwananchi cyandika kandi ko umukuru w'igihugu Samia yemeye ko leta yashyizeho ubuhinga bwo gusuzuma neza kikigega kizora ayo mashira hamwe yo gutegekaniriza kazoza azokora neza kandi kazogengwa n'amategeko mashasha ku bw'ikinyamakuru the east african william ruto yiyemeje kugira uruhara ntangere mu bikorwa by'umuryango wa afurika y'ubuseruko hamwe no guteza imbere amahoro uwo mukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri Kenya William Ruto yavuze ko mu migambi yiwe ya politike y'akarere igihugu ciwe kizogwiza intererano mu kugarukana amahoro mu karere Dr Ruto ategerezwa kurahira igenekerezo rya 13 kuri uno wa kabiri nta mpinduka nini yabonye muri politike y'akarere agereranije no wasubiriye Uhuru Kenyatta ikinyamakuru The East African kivuga kuko kurahira bizobera ku kibuga c'inkino c'Ikasarani Nairobi mu itangazo ry'iwe dr haruto avuga ko umugambi akomokamwo wa alliance kenya kwanza witwararika iby'iyinjira rya kenya mu karere ka afurika y'ubuseruko ibizotuma icyo gihugu kigira icyicaro mu karere ikinyamakuru daily monitor nacyo cyandika ko senare mpuzamakungu ikiri imanza amareta yatanze itegeka igihugu cy'ubuganda kuriha igihugu kibanye cya kongo imiliyoni amajana atatu na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari kinshasa yasavye ubuganda buza bwarisha igihugu cya repubulika kubulikiranira intwaro rusange ya Kongo umuce wa mbere ungana ni miliyoni 65 z'amadolari no kuvuga imiliyaridi amajana 520 z'amashiringi mu ntumbero yo gushumbusha amahera angana ni miliyoni amajana 325 z'amadolari yahawe leta ya Kinshasa mu kwezi kwa kabiri na sentare mpuzamakungu icira imanza amareta umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yamenyesheje iyo nkuru mu mpera z'indwi irangiye avuga ati ukuriye iyo nshumbusho bizotegerezwa gukorwa mu mico itanu hatangwa miliyoni mirongo itandatu na zitanu z'amadolari umuce wa mbere ukabuhejeje uhejeje kurihwa ni ngaha amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika y'ubuseruka agarukiye mwari ko muyashyikirizwa na jowe vestine butoye imfatikanije na kazeneza marie claire mugira umunsi mwiza amakuru yo mu karere